leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu kwa hivyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa imekamilika iliposhuka hii aya dini ya Allah ilikuwa tayari imekamilika haihitaji yoyote baada ya hapo kuja kuikamilisha bali kinachompasa muislamu ni kutekeleza yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ومن دقة فهم الإمام مالك رحمه الله تعالى استنباطه من هذه الآية الكريمة أن من ابتدع في دين الله تعالى ما ليس منه فإنه بذلك يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة في أداء الأمانة أو في أداء أمانة الإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى كذلك وفهم وكينا سنه وامام دار الهجره الامام مالك رحمه الله اديتوا فائده ketika hi aya adiyauma akmaltu lakum dinakum akatoa faida kwa mwenye kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akachomeka jambo ambalo si katika dini ya Uislamu akalitia katika Uislamu basi huyo kwa kitendo chake kama hiki amemtuhumu mtume wa Allah alayhi salatu wassalam kuwa amefanya khiana katika kufikisha amana ya ujumbe aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله من أحدث في هذه الأمة شيئا yoyote mwenye kuzua au katika riwaya nyingine man ibtadaa bid'atan yaraha hasana yoyote mwenye kuzua akazua uzushi ambao yeye aona ni mzuri uzushi ule nyingine sema man ahdatha fi hadhihi al-ummati al-yawma shay'an lam yakun alayhi salafuha yoyote mwenye kuzua katika huu umma leo chochote kile ambacho hawakuwa nacho wale wema waliotangulia huko nyuma faqad zaama anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam khana risala basi huyu ni kuwa amedai kuwa mtume wa Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe لأن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى سمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا Imam Malik asema kile ambacho hakikuwa siku hiyo dini iliposhuka hii aya haiwezekani kuwa leo ni dini na katika tarehe ya Waislamu kila anapozua mzushi Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia katika wanaovioni wanaosimama kuwabainishia watu na kuiweka wazi ile bid'a ili watu wajiepushe nayo na kila bid'a inapozimwa ikawa imeeleweka kuwa hii ni bid'a na shubha inapozimwa ikajulikana kuwa ni shubha wala siyo dalili basi hapo hapo huzuka mwingine akatoa shubha nyingine mpya biwahi min ash-shaytan sababu shaytan ndiye anayewapambia ahlul bid'a bid'a zao hasa kila siku utakuta kuwa kumekuja jipya sababu uzushi aslan hauna dalili la katika Qur'an wala katika Sunna kwa hakuna njia ambayo itatumika katika kuliingiza hili jambo katika dini isipokuwa ni kuleta ubabaishaji leo tuweza kusema كم من عالم وداعية ردوا بالأدلة الصحيحة على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ni wangapi katika wanawavioni na walinganizi waliorudi kwa dalili sahihi bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na bado tu utakuta kuna watu wazuka watu wa dalili ambao si dalili kabisa ya jambo la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na leo nitatoa namudhaji na hili jambo nimechelewa kwa kweli mimi kulizungumza ilikuwa nizungumze mwaka jana wakati kama huu lakini qaddara Allah wa mashaa faal sababu hamo bwana kila mwaka ili jambo utaliona walizua kila mwaka walizua na kwa kuwa waona kuwa watu wa haki wamenyamaza katika hili basi wakafikiria kuwa hawana jawabu katika kujibu kwa hii shubha tulioitoa na maskini watu wa bid'a wakishapata shubha hivyo kaona haijajibiwa basi hulalia hapo katika kuwadanganya na kuwavuruga maskini wale awam wasiosoma na kujua kuna klipu hapa nitaitumia kama mfano ingawa shubha hii haiko hapa peke yake bali iko mpaka katika baadhi ya nchi za Kiarabu kama Iraq Misri utawasikia wakizungumza hii hoja hasa huyu ni mzungumzaji Kiswahili tu kisha imeandikwa simjui mimi ndio namuona kwenye television fulani nafikiri ya Tanzania aitwa Mwamba mm. sijui wanavovimbisha ile majina ya mashehe wao tutajua leo ni Mwamba <laughs> ama nani haya bwana mwamba sheikh ndoro ashusha nondo nondo ni nyundo nondo almuhimu inaandikwa hivyo nondo yenyewe ni ipi topic yasema wanaopinga maulidu nabii yani maulidu nabii yasisomwe hao ni wafuasi wa ibilisi elewa haya yaani yani kiufupi hivi ni vita vya kisaikolojia katika kuwanyamazisha wale wanaokataza bid'a sugu ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa leo mimi nitaka niwaonyeshe udhaifu na jahl waliokuwa nao ahlul bid'ah ni watu madhaifu maskini mpaka hujui wewe uone huruma usikitikie ama uambie nini wallahi sijaona watu ni madhaifu sana wasikitisha katika istidlali zao na shubuhati pia wanazitoa vile ni dhaifu kama makhurafi na mashia haya makundi mawili ni maskini sana katika elimu wako nyuma sana maskini na huu mfano leo nitautoa kwa sababu hili jambo linavyozungumzwa walizungumza kama ni kweli liko hivyo na kwa kuwa wanavyozungumza wawaita wale wanaopinga kuwa ni wafuasi yarhamukallah ni wafuasi wa nani wa iblis sasa nyinyi pia fanyeni subra fanyeni subra kama mnavyoita wenzenu wafuasi wa iblis na nyinyi fanyeni subra kwa yale majawabu mtakayosikia ah tumsikie bwana itwa nani ndoro aboga nondo yani ili jina lake linaitwa ndoro kila kwa nyuma somo rondo kisha nondo anasema wangesema shekhe rondo ashusha nondo ingeenda vizuri ingeitwa ndoro alafu nondo Ah, nondo gani hizo? Nasikiza, nilikuwa napitia katika vitabu vya ulamaa mahufadh mahufadhu wametuambia vitu vingi, na itakunukulia kitabu kimoja Albidayatu wa Nihaya cha Alhafidh Abulfidai Ismail bin Kathir. Huyu bwana ameandika taarikhi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira ya Mtume Muhammad, lakini akaweka fasulu moja akaiandika fasulun ma wakaa min alayat lailata maulidihi alayhi salatu wassalam, fasulu inayozungumzia ma wakaa, yale yaliyotuka min alayati, katika miu muujiza lailata maulidihi alayhi salatu wassalam, katika ule usiku aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika ule usiku alipokuja duniani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna aya, kuna miujiza mingi ilitokea usiku ule. Alimamu Ibn Kathiri akaandika, lakini na yeye akamnukuu mwanachuoni wa kabla yake Alimamu Suhaili, anasema haka Suhaili, takwambia Suhaili nani, lakini anasema haka Suhailiyu an tafsiri Baqiyi ibn Mukhlad anna Iblis mm. Mm, tatizo kwelikweli kiufupi msikia nyinyi bwana nukuu kutoka Ibn Kathir hiyo fasl anaoizungumza jana jana na Rahma Saud alikuwa jana usiku eh kwa maktaba alikuwa jana nimeisoma hiyo fasl mwanzo mpaka mwisho wa maneno sikuyaona sasa ah, bwana maneno mbona yuyanukuu kwenye fasli hii muulize Masudi mmemtuma mara ngapi labda si mujalladi lete nyingine lete ya pili lete ya tatu leo mmezichukua zote niambie lete mujallad zote za albidaa nataka mwanzo mpaka mwisho hebu niletee hiyo fasli mbona labda mimi sioni nikaipitia mwanzo mpaka mwisho sikuona alafu msimsikia wataja wanavyoni hebu nregelee tena hapo kuna huyu wanaochuoni ili jina Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna aya, kuna miujiza mingi ilitokea usiku ule. Alimamu Ibn Kathiri akaandika, lakini na yeye akamnukuu mwanachuoni wa kabla yake Alimamu Suhaili, anasema haka Suhaili, takwambia Suhaili nani, lakini anasema haka Suhailiyu an tafsiri Baqi ibn Mukhlad. Huyu aitwa Baqi ibn Mukhlad, Baqi ibn Mukhlad, lakini tuache, labda pengine amesoma jina kama wewe pia. Mimi ili jina Ndoro isoma Rondo, kama hivyo majina ya Waarabu tuseme hii wachana nayo lakini hao wanawachuoni wote aliowataja hawamo hapa hakuna hata mmoja nsema neno moja yale anayosema msisikie mkaona ati ndio wana ah, hii yote ni urongo ndio naambia jamaa mbona madhaifu namna hii Hasema Ibn Kathir amenukuu kwa nani akamtaja Baqi ibn Masijui waingia vipi Baqi ibn Makhlad hapa katika hili swala tukalozungumza lakini ametaja hivyo kiufupi nimetafuta katika albidaya wa nihaya ile fasli aliyotaja hakuna haya maneno lakini haya maneno katika utafiti nikakuta mimi nikatafuta waarabu waliozungumza sababu yazungumza Kiswahili wale wanaozungumza Kiarabu nikampata mmoja Muiraki kama sikukosea ama ni Misri sina uhakika لكن يسمى يلي من ينوكي ننكو روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية والإمام الحافظ المقدسي نهو هايوكو بيا هو الحافظ المقدسي أنا مزوم زاب سيجويني حافظ المقدسي يوبي هكونا الحافظ المقدسي لسماء منينو ولا أجولي كان يوبي الحافظ المقدسي الناني يوم عبد الغني أمناني عبد الواحد يوبي يوبي hataji kisha akaendelea wa kathirun min ahli sihah wa kathirun min ahli sihah sihah ukisikia kitabu gani bandika kathirun min alhuffaz utajiwa hivyo wengi katika mahuffaz kadhab hamna wa ahli alilmi wanavyoni wamepokea nini anna shaytana ranna fil kauni arba'a rannat ndio maana nataka wazungumza huyu bwana kuwa shetani alipiga kelele katika ulimwengu mara mara nne kisha akataja katika zile mara nne ranna iblisu indama wulida sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na iblis pia akapiga ukelele siku alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ha sasa huyu bwana nishawaeleza vile lilivyotokea yeye endelea kuzungumza mengine ni yake yani min kisihi na Ibilis ranna arba rannat, hakika Ibilisi alipiga kelele, alipiga wangi mara nne katika maisha yake. Ibilisi alipiga wangi ranna, katika tafsiri arranin katika lisanu la Arab, kamusi ya lugha hiyo, ah, anasema raninu ni siyah inda albukai, yale maukelele wakati wa kilio. Yani Ibilisi alilia kwa vilio vya ukelele vya wangi mara nne katika maisha yake. Kwanza Swahili asema hina luaina, siku ile Ibilisi amelaaniwa kwa Nasema alisema hivi ni Swahili eh? Mtasikia nani alisema hivi. Hii bandiki. Alafu tena atamzungumza Usuhaili kama ambaye yamjua huyo Suhaili huyo. Huyo na subhanallah. Mimi nikumbusha kitambo tulikuwa na mwenzetu mmoja alikuwa Abu Aglen. Yani Abu Aglen manake 50 fil jeb 50 baid. Yani hazimo zimo. Ulikuwa ukimuuliza na yule paka na yule paka yuko darini alia kweli kweli na simba simba basi akaenda mlangoni yani hapo hapo yogeuza hajulikana azungumza nini na ndio juzi nikazungumza akasema khurafi hii ndio hali yake yatakallam bima la yufham maana hata hajulikani asema nini lakini Allah kataa kumsujudia nabii Adam akaambiwa fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'natan ila yaumiddin amsishtuki yani hajui kusoma Qur'an eh? najua nyinyi mko mahafidhu wengi hapo hii tusimpatilize sababu hajui kusoma Qur'an si ndo nawaambia sasa sio tumuone huruma jamani huko kwenye TV eh hii ni channel hii anletwa azungumze kwa msishtuke kuwa hajui kusoma Qur'an tusimpatilize katika Qur'an si topic yetu sisi hii twajua makhurafi hajui kusoma Qur'an bahafidha hajui kusoma Qur'an tajua wao ushamsikia bahafidha kusoma Qur'an ha ah, basi ikiwa shekhe mwenyewe hajui hao wanafunzi watakuwa vipi ah tuendelee tu kwa hivyo msione na kusudi mimi nimewacha sitakumpatiliza katika hilo ukitoka hapa wewe ni malun, umelaaniwa. fa innaka rajim, maanake rajim ni, ni kufukuzwa katika rehma. Ndio maana nilikuwa nimesema Nabii Muhammadi ni rehma kwa viumbe vyote, ila Ibilisi, kwa sababu Ibilisi alifukuzwa kwenye rehma kwa kukataa kumsujudu Adam, akamwambia toka hapa. Kwa hiyo siku ile, siku ile alipolaaniwa Ibilisi alipiga wangi hatari sana, wanaita ranna nisuyahu inda albukai, mara ya pili hii na uhbitwa. Siku ile ametupwa sasa huku duniani, ile ihbitu jamia na Ibilisi alikuwepo siku ile ya, ku, ya kutupwa aridhini. Ibilisi alilia sana, alipiga kelele kelele sana, lakini na mara ya tatu, hina ulida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni siku alipozaliwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ibilisi alipiga kelele ya hatari sana. Ndio maana nikasema mwanzo ulivyoanza hii mada kwamba huu mwezi ndio mwezi aliozaliwa kiumbe ambaye ni rehma kwa viumbe vyote isipokuwa Ibilisi na wafuasi wake. Mwalimu, utaniuliza Ibilisi ana wafuasi wake? na huu mwezi huu ambao Waislamu wote watakiwa kufurahia kuja kiongozi wa umma tukufu wa daraja Mtume Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wanauadhimisha huu mwezi na kusherehekea. Kuna watu watapigia kelele sana. Hii ndio nukta ambayo nimeikusudia. Alafu na kharati nyingi huko mbele, lakini hapa sasa mmeelewa, lakini kuwa Iblisi ampiga kelele. Kwa hivyo mwezi huu ukiingia, kuna watu wengine wafuasi wa Iblisi, wao na mwalimu wao Iblisi watapiga kelele. Tayeb. Kwa hivyo wale wanaodai huu uzushi wa bid'a ya ihtifal bil maulid wakachukua katika maneno kuwa wale wanaopinga shekhe wao nani ni iblis mmewambia jana mmepata tabu kutafuta katika ile fasli aliyotaja lakini kumbe ikabidi niingie kwenye mtandao niangalie kama kuna mtu ameandika kuhusu swala hili nikapata kumbe Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah amezungumza hili jambo alivyokuwa iwazungumza matukio ya sanatu thalitha baada al-mi'ati lilhijra Saad Ibn Kathir katika al-bidaya nihaya ameweka mwaka huu kumetokea nini mwaka huu kumetokea nini sasa huu mwaka huu katika yale aliyoyataja maudhu isikizeni maudhu yake ambayo kuna haya maneno ni Mujahid ibn Jubair al-Makki ambao hujulikana kama Mujahid ibn Jabr lakini hapa ameandika Mujahid ibn Jubair al-Makki Abu al-Hajjaj al-Qurashi al-Makhzumi مولى السائب بن عبد السائب المخزومي أحد أئمة التابعين والمفسرين sasa kiufupi alivyokuwa akimzungumzia kuwa ni katika wanafunzi wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma na katika tabi'in a'lamu ahli zamanihi bitafsir akaanza kutaja mapokezi aliyopokelewa kutoka nani kwa mujahid si suhaili bwana wala si baqiyat ibn makhlad wala yote amtajwa hakuja tajwa watu hapa al-imam ibn kathir rahimahullah ta'ala akapokea kutoka kwa mujahid وروى عن جرير ابن عبد الحسيب عن منصور عن مجاهد مش اسكي سويد مش اسكي بقيه بن مخلد an mujahid sikiliza vizuri sasa qala mujahid asema anayesemama ni mujahid mujahid ni tabi'i azungumza tukio lilotokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sanadi yake aslan haija thibiti qala ranna iblisu arba'a rannat mujahid asema hivi iblis alipiga ukelele mara ngapi mara nne hina lu'ina alipolaaniwa kama alivyotaja mwanzo hapa amesema kweli alivyolaaniwa yani yalingana na haya maneno wa hina uhbita na siku aliposhukishwa ardhini sikiliza hapa vizuri wa hina bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hina bu'itha si ulida hakuna kitu kama hicho hapa hadha jaa bihi min kisihi haya maneno aliyozungumza ameyatoa mfukoni mwake hayako katika kitabu si muona vile ni waongo hawa watu ya akhi tastahi. uoni haya shekhe si watu wote wajinga watu wengine watakwenda kuangalia waone kumbe we muongo na si yeye tu wasokoa haya huyu nondo kuna wengine wako kule arabuni pia wazungumza maneno haya huyu ni anukuu tu na na hakika anavyozungumza na confidence wa talbidani haya hana nyumbani bidani haya itoe wapi haiuzwi huku kwetu nani atakuzia nenda nenda kwenye makati baba kaulize bidani haya iko wapi kwa sababu hamnunui vitabu aslan alete nini mtaletewa ile mabadi ulfiqi nini hizo tu mtaletewa hapa mwekewe katika vitabu vasira mtaikiwa mtaekewa khulasatu nurul yaqin kwa sababu ndio watoto watumia lakini wenye kuuza vitabu walalamika hamnunui vitabu watu hapa sasa sijui na kama anayo atoke aseme hii hapa bana bidhania kisha afungulie watu wasome maneno kama ilivyoandikwa hapa wahina bu'itha na siku alipotumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam si wa yauma ulida au wahina ulida ni muongo haya maneno ameyatunga yeye umeona hii hapa bidhani ameweka maneno kwa rangi ile ya highlighter kusudi anayetaka ataangalia hapa na wake anazungumza ni ya uongo طيب sisi atumwangalie huyu bwana tumweke kando kwa sababu wako wengi mzungu mwaka jana alikuwa bwana mmoja si yeye amezungumza maneno kama haya sasa hii raddi itakuwa ni jumla kwa wote ili wakome siku nyingine usiwadanganye waislamu kwa hayo maneno nayozungumza hakuna katika albidaya ni haya wameyatunga wao na kama yako hii challenge wayatoe labda uende ukapake white out pale badala ya buraitha ndike wulida kisha uchekwe haijuzu kwa mtu yoyote kutoa dalili kwa maneno akayanasibisha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena kwa kukata jazman kabla tathabut kabla hajathibitisha kwa yale maneno yamesihi sanadi yake mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au la na kwa sababu hiyo الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنا منين مزور يسيما الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كتك مقدمة صحيح مسلم الإمام عبد الله بن المبارك أنا منين مزور سنسمى الإسناد من الدين إسنادني كتك ديني نوكسوهم في تفا مصطلح mustalahi hili neno ukisomeshwa mustalah ili neno mtalikariri mara nyingi al-isnadu min ad-din isnadi ni katika dini isnadi ni ile huyu amepokea kwa huyu huyu amepokea kwa mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walaula al-isnad law kama si isnad laqala man shaa ma shaa kila mtu angesema anachokitaka angemsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam lakini haihata hayhata sasa kama huyu hapa akamsingizia wacha kumsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam kamsingizia hata ibn kathir maneno ambayo hakuyasema kisha akasingiziwa hayo maneno mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ni wajibu kwa talib alhaq anayetaka haki an yabhatha awalan an sihhati nisbati hadha alkalam ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam mwenye kuitaka haki mwanzo ni lazima awe atatathabat na afanye utafiti kuwa haya maneno yanayonasibishwa kweli ameyasema mtume sallallahu alaihi wasallam au hakuyasema kisha baada ya hapo ndio atoe hukumu anaofaidika nayo katika ile nas aliyothibitisha kuwa kweli imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam طيب haya maneno aliyotaja huyu bwana na wenzake katika makhurafi sababu mashekhe wa kihurafi siku hizi bwana dah wanakali sana bwana kuna mmoja bwana pia naye hapa mbuki tu kwa pande gani lakini jamaa huyu azungumzia kuhusu vita vya Badr bwana hasa katika vile vilivyotokea katika vita vya Badr naomba si mumsikize mimi nataka kuonyesha wa mabwana vile wanavyodanganya wale wafuasi wao haiko kwenye maudhui lakini nataka kuzungumzia nukta kuwa hawa mabwana ni haraka sana katika kuwadanganya wafuasi wao kuhusu yale mambo wanaoyazungumza kwa sababu maskini wale wasikilizaji hawasomi haa msikilizeni msomi baadhi ya masahaba ambao ndio waliouliwa na wakazikwa katika sehemu hili sehemu hii leo hili hii hapa yuko Badra, nikwenda tua pale Badra, pale palipotokea vita vya Badra. Sasa kuna listi ya masahaba, tulisema masahaba waliofariki wangapi? 14 katika vita vya Badra, sawa. Sasa yeye ataisoma ile listi, mfahamu. Kisha sikilizeni hapa, baada ya kuieleza ile listi atawaambia ile maneno kwa nikiwaambia jana, kwa nataka mwesikie, msije mkona na wasingizia, msikiza ni shuhadai badri watu waliopigana vita vya badri hawa ni masahaba takriban 14 hapa majina yao wa kwanza ni sayidina Umar ibn Abi Waqas na sayidina Safwan ibn Wahab na sayidina Dhushimalain ibn Abd Amr na sayidina Mihja بن صالح سيدنا عاقل بن البكير سيدنا عبيد بن الحارث سيدنا مغود معوذ معوذ بن الحارث سيدنا عوف بن الحارث radhiallahu anhum, hawa ndio waliozikwa hapa, na kuna wengine wamezikwa Tarim Hadramot, yani kuna masahaba 40 ambao kama wamezikwa kule ambao kama ni katika shuhada Badri. maelewa nyinyi? Mshaisikia hii ata bima lam yati bihi alawwalun. Mimi nasikia leo kumbe kuna masahaba 40 wengine wanauliwa katika vita. Sasa makureshi wanshinda ama mtume salama nshinda kuna wengine 40 wanauliwa lakini hao hawakuzikwa hapa jamani sijekawa muona namsingizia au hawakuzikwa hapa nzikwa wapi sikiliza Hadramot miwad bin al-Harith Sayyidina Auf bin al-Harith radiyallahu anhum hawa ndio waliozikwa hapa na kuna wengine wamezikwa Tarim Hadramot yani oh. kuna masahaba 40 ah, ambao wamezikwa kule ambao ni katika shuhada ibadri Badri hawa masahaba naelewa hivi kuna masahaba 40 kwa Tarim Hadhramut jamani hebu niulize ama labda pengine wale wanaomsikiliza hawaelewi Hadhramut Tarim Badr Saudia kule na Badr iko mbali na Madina kilomita nyingi Hadhramut Tarim masahaba 40 shuhada Badr wambebwa wakapelekwa kwenda kuzikwa Tarim salala du جماعة ارحمونا يا جماعة شوية ش- واحد واحد يا أخي تجننونا يا أخي بتجننونا mtarutia wazimu bwana sisi tunatoka Hadhramut tukujua Tarim wapi kulikuwa na helikopta nini kawabeba ama ikuja ndege Boeing sio nini ايش هذا alafu masahaba 40 kumbe wengine wankufa kwenye vita vya Badr katika shuhada Badr naudhu billahi min alkadhib haya nendeni mkasome vizuri vita vya badr kuna watu 40 wengine hamwajui nyi walikufa mpelekwa Tarim kule alafu mimi nakuchallenge kitu kimoja nenda kule Tarim ukaone kama kuna sahaba mmoja anzikwa kule si uende nenda kaangalie turudi hapa turudi hapa mada thubut dhalika an nabi sallallahu alaihi wasallam je imethibiti kweli hii athara ya kuwa iblis alipiga ukelele siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam au tuseme ile ambayo imetajwa katika albidaya wa nihaya siku alipotumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga ukelele au la هذا الكلام لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال haya maneno tuliyotaja hapa ya- yako katika albidaya wa nihaya hayakuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa hayakuthibiti ولم يروى مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم البتة na wala hayakupokelewa kwa isnadi mpaka kwa mtume sallam kabisa katika kitabu chochote la min tariqin sahih wala min tariqin dhaif si katika njia iliyothibiti wala mboni dhaifu uongo tu kwa hivyo kilichopokelewa katika haya maneno ni kutoka kwa Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala ahadi tabi'in na zimekuja riwaya kadhaa katika namna ilivyopokelewa kutoka kwa Mujahid rahimahullah ta'ala almuhim wale waliopokea wameafikiana katika alfadh ambazo ndio ziko katika albidaya nihaya na kwa kuwa ametaja albidaya nihaya sisi هي لفظ لو leo katika والنهاية عن مجاهد قال إن رن إبليس أربع رنات حين لعن وحين أهبط وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين وأنزلت بالمدينة هي آمش كمدينة سورة الفاتحة وكان يقال الرنة والنخرة من الشيطان فلعن من رن أو نخر وقوله رن إبليس مجاهد الأقسيمة أي صاح وويلاه يعني أوليوانغ ميمي والرنة والرنين المنكر طيب وبناء على ذلك kujengea hii riwaya tuliisoma hapa hakuna katika yale wanaodai makhurafi katika riwaya yote hapa ambayo zimepokelewa hizi mbalimbali hakuna kile kilichotajwa katika hizi riwaya imetaja kuwa Iblis alipiga ukelele siku ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo mwanzo halikuthibiti. Taib, kipi tupata faida katika hii athari ya Mujahid? tumesema mwanzo tuangalie ile nas imethibiti au la kisha ndo tutaji faida mwanzo tutasema haikuthibiti lakini ingelikuwa aula zaidi tuseme kuwa imetajwa hina bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam طيب alipotumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida gani tupata hapa tukumbushwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka akatuambia sisi na kutukumbusha laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu ayatihi wa يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي dhalalin mubin tizama hapa Allah atukumbusha neema ya nini ya kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ikiwa hii athar kuna faida tupata basi ni kuwa katika sehemu hii yalingana na maneno ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema na kwa sababu hiyo shetani laanahu Allah akakasirika sana na kupatwa na huzuni sana na sauti yake akapiga ukelele kujiombea maangamivu kwa kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli ni kubwa ambalo tulipata hapa katika faida lakini makhurafi wakafanya nini ashabu tilka shubha wakafanya tahrif mwanzo athari yasema hina bu'itha wao wakasema ranna iblis hina wulida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na maneno haya kama tulivyotaja hayapo katika mapokezi ya Mujahid rahimahullahu ta'ala wala kutoka maana yoyote mwingine pengine mtu aweza kusema lakini labda riwaya mtu mwingine baqiya eh, ibn Makhlad sema baqi ibn Makhlad hakuna kitu kama hicho kabisa hakikuja na kuwa lafdhi iliyothibiti katika kauli ya Mujahid ni wahina bu'itha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam na hapa kuna tofauti kubwa sana baina bi'athatihi wa irsalihi sallallahu alayhi wasallam ila an nasi kaffa wa hadha at-tahrif kuna tofauti hapa yazungumza kuhusu kutumilizwa kwa mtume sallam wa yazungumza kuhusu nini kuzaliwa kwa mtume sallam farqun kabirun baina wiladatihi sallallahu alayhi wasallam wa baina bi'athatihi tofauti kabisa wa hadha at-tahrif wahdahu كاف في إسقاط ما زعمه هذا المتكلم وما استدل bihi hii تحريف tu peke yake yatosheleza kuangusha madai ya huyu mzungumzaji na ameketi muda mrefu wazungumzia kuhusu hili ili jambo kwa muda mrefu ili kuthibitishia wale wasikilizaji jambo kama hili kuwa hao wanaokataza maulidi na kuyapinga hawa ni wanafunzi wa Ibilisi shekhe wao ni Ibilisi na si kweli mrongo kabisa kwa hivyo swali bado la japo min aina laka anna iblisa ranna inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam umetoa wapi haya maneno na kwa kuwa hakuna jawabu basi hii istidlali yake huyo ishaanguka lakini tutasema hivi wanawavioni wametaja faida ya hii athari ya mujahid rahimahullahu ta'ala nao ni kuwa iblis alikasirika sana akapata huzuni sana kwa kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah kuidhihirisha haki kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuenea da'wa yake kwa walimwengu wote na kwa maana haya yakulu ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هكونا جامب لمكوا زيتو زايدي كو إبليس كما كتمليز وكمتم محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها نكوينيا دعوياك مشارك يا مغارب يا أرض مغاربياك فإنه أيسى أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر شيطاني عليك تتمام ummati Muhammad wote kurudi katika nini katika shirki kubwa hii ni faida nzuri sana ameitaja ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala idhan la alaqata li hadha al-athar min qarib wala min ba'id bi mas'alati al-ihtifal bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi wasallam hii athar haina mafungamano yoyote la kwa karibu wala kwa mbali na jambo la mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hayakutajiwa athari yoyote wa innamal madhkuru fihi huwa bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam kila katika Qur'an na Sunna utataja utakuta kwa kuzungumziwa kuhusu kutumilizwa kwake hakuzungumziwi kuhusu kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumfanya ibilisi kuwa na huzuni katika jambo la kumfanya Iblis kuwa na huzuni hakukutajwa katika Qur'an na Sunna isipokuwa ukiangalia au katika hizi athar ukiangalia yazungumza kuhusu kutumilizwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sasa hawa waliochukua katika hii athar hii rannat iblis wakaitumia hii athar ni kama fimbo juu ya wale wanaopinga bid'a ya mazazi ya, ya, ya, ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ni jambo ambalo lajulikana kuwa masahaba hawakusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala tabi'in hawakusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala atba'u tabi'in hawakusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi alul bait walioishi katika asri hizi zote tulizozitaja za karne tatu bora hakuna yoyote aliyeshirikia mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam je tuwaulize hawa wote radhiallahu anhum walikuwa ni wanafunzi wa ibilisi kwa kuwa hakushirikia mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ama ilikuwaje sasa leo mtu akijifananisha na wao akasema na mimi pia sisherekei ndio kwa mwanafunzi wa ibilisi kwa hukumu yenu hiyo mnayohukumu itakwenda mpaka huko mwisho lakini pia kuna waji tutataka tuwarudi hawa watu jambo la kwanza muhimu sana hili neno na hii shubha wanaoitaja makhurafi ni kugeuza uhakika na hali halisi ilivyo katika mujtamaa lau kama tutaangalia vizuri na kuwa na makini wale wanaopinga jambo la kuwa maulidi ni katika dini muulize mtu yoyote ishawahi kupita katika akili yako kuwa wewe wamfuata iblis katika hilo hata uendelee kulingania katika hilo kumtuhumu muislamu kuwa yeye ni mwanafunzi wa iblis laanahu Allah hili jambo hamuoni kuwa ni jambo zito sana na ni kubwa sana yani hata kupita katika moyo wa yule mtu haijawahi kupita lakini mkawapagaza watu mambo ambayo hawanayo kwa malengo ya kuwachafua kwa watu ili waonekane ni watu waovu wametumwa na ibilisi haswa asallallahu alaihi wasallam na mtu anayesifika na sifa hiyo atakuwa si muislamu tena sasa atatoka katika uislamu ayatan billah pia kaifa yuqal أن أناسا عاشوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته قولا وفعلا hili jambo laingia akilini vipi hawa watu mnaowazungumza nyinyi mnaowaita mawahabi waishi katika kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matamshi na vitendo bali wasa'u fi nashriha bikulli wasilatin mashru'a na wakafanya bidii katika kueneza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila njia inayojuzu katika sheria na wakaudhiwa wasabaru ala ma yulaqunahu fi sabili dhalika wakasubiri kwa yale wanaokumbana nayo katika hali ya kueneza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha hawa wanaofanya haya yote wakawa wahuzunika pamoja na ibilisi vipi yaingia kidini vipi na hii anikumbusha ile chuki waliokuwa nao makhurafi dhidi ya nchi ya Saudia utasikia nchi ya Saudia bwana yapinga dini bwana kisha yeye yeye yuenda haji kule apewa kila anachokihitajia katika kumfanya aifanye ibada yake ya haji kwa uzuri na akitoka akifika airport waganyizwa msaafu bure wale mahujaji kila mmoja apewa msaafu wake na kule ndani alivyokuwa haramain akiingia maka kuna vitabu vya tauhidi vaganyizwa bure vitabu vya adhkar na adhiya vaganyizwa bure vimo mle nenda pale kachukue uende zako utakavo hakuna mtu kuuliza wallahi ingelikuwa ni hapa kwetu kungekuwa na askari juu ukichukua tosha ushachukua tosha ah, ah chukua utakavo hivi hawa watu wanaoeneza vitabu vya dini na misahafu waichapisha wakaitoa bure ulimwenguni kisha utamkinaisha mtu vipi kuwa hawa hawautaki uislamu vipi hawataki uislamu alafu hivi sasa nyinyi kusema kuwa hao mnaowaita mawahabi kuwa ni wanafunzi wa ibilisi hamuoni kuwa waqi' ya, ya waita waongo sababu watu wakiangalia wakuta nyinyi mwafanyia istihza na sunna ikiwa ni kufuata sunna wengi wenu hamfuati kuanzia sura zao ukiangalia wamenyoa ndevu chini wamevaa nguo ndefu na wakimwona yule anayeweka ndevu na anayenyanyua nguo yake wamtupia maneno ya kebehi na kejeli hasa sijui nani mwanafunzi wa ibilisi والله المستعان أتباع المنهج السلفي هم السائرون على منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان كوفواسي ومنهج السلف منهج السلف الصالح wao ndio wanaofuata mfumo wa masahaba na wale waliowafuata kwa wema sasa turudia tena ile swali hivi mtaka kusema wao kuwafuata masahaba vile walivyo wakajaribu kuwa kama wao hao masahaba na watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawakupiga maulidi wala hawakusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam je wao pia walikuwa wanafunzi wa ibilisi na muliona wapi wakitoa istidlal salafu salih kwa yeyote asiyesherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi mwanafunzi wa ibilisi nani alisema neno kama kabla yenu nyinyi mwisho tusema kuwa لو كان الاحتفال بالمولد النبوي خيرا لسبقنا إليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين lau kama ingelikuwa kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kheri basi wangetutangulia sisi masahaba na wale waliowafuata kwa wema katika wanawavyoni na watu wema wa zile karne bora kabisa ikiwa haikuthibiti kuwa ilikuwa ni dini wakati wao basi haiwezi kuwa dini leo kama vile alivyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala meelewa wallahu musta'an kwa kiufupi hii shubha ambayo kile ikifika wakati huu wakikatazwa utasikia hao wanaopiga kelele hao hao ni kama ibilisi hao ujue ni waongo hao mahurafi hao mashekhe wa kihurafi wawadanganya wale wafuasi wasiojua maskini na ukirudi katika vitabu wanaovitaja hakuna hayo maneno anayoyasema kwa ibilisi amepiga ukelele basi wale wote wanaokataza maulidi hawa ni wanafunzi wa ibilisi si kweli mnawasingizia watu uongo haramun alaikum ni haramu kwenu nyinyi kufanya kitendo kama hicho wallahu almusta'an nasallallahu yuthabbitana wa iyyakum ala alhaq hatta nalqahu wa radin anna subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik